նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ադրբեջանը խաթարում է խաղաղության մտնոլորտը եւ հնարավորությունը։ Մեզնեստրի արտգործնախարարը շնորհավորական ուղեր ցեղել Արցախի արտգործնախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Առաջնակցում կայուն իրավիճակը լավ հերանեկար է երկխոսության վերսկսման համար։ Մարտունու եւ Շահումյանի շրջաններում հիմնականում ավարտվել են հացահատիկային մշակաբույսերի վերքահավաքը։ Քարինտակում շարունակվում են արևային ջրատակացուցիչների տեղադրման աշխատանքները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի համահիմնադիր, գլխավոր խմբագիր եւ հաղորդավար Ալեքսեյ Վենեդիկտովը բացառիկ հարցազրույց է անցկացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որում խոսվել է Ադրբեջանի հետ հնարավոր նոր ռազմական լարվածության, վարչապետի որդու Արցախի առաջնագից մեկնելու, Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու ու մի շարք այլ խնդիրների մասին։ Հայաստանի վարչապետը խոստովանել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկումները շատ ավելի հեշտ ու հաճելի էին, քան իրեն թվում էր։ Ես անկեղծ ասած այդ ամենն ավելի բարդ էի պատկերացնում։ Մոսկվային վերջին այցից հետո ես ասել եմ, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում չպետք է լինեն մութ անկյուններ։ Դա չի նշանակում, որ մենք միշտ ամեն հարցում համաձայն ենք լինելու միմյանց հետ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի պատասխան լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք Պուտինի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը բարձրացրել է Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցը, Փաշինյանը դրական պատասխան է տվել։ Խոսելով իր որդու Արցախյան առաջնագից մեկնելու մասին վարչապետը փաստել է, որ շատերը դա կարող են ընկալել որպես սադրիչ, մինչդեռ ընդհակառակը դա խաղաղասեր քայլ է։ դա Կարծում եմ, որ բոլորը հասկանում են, որ եթե ես իմ որդուն ուղարկում եմ Արցախ, ես չեմ ցանկանում, որ այնտեղ պատերազմ լինի։ Եվ Աստված մի արասցե, որ զոհվեն իմ որդին, մեր մյուս հայրենակիցների որդինները, ադրբեջանցի շարքային քաղաքացիների որդինները։ Ես ուրախ կլինեի, որ Իլհամ Ալիևն էլ ուղարկեր իր որդուն այնտեղ ծառայելու որովհետև եթե նրա որդին այնտեղ ծառայի, ես դա կընկալեմ որպես խաղաղասեր քայլ, եւ մենք բոլորս համոզված կլինենք, որ պարոն Ալիևը նույնպես չէր ցանկանա, որ իր որդին զոհվեր, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Նա հաստատել է, որ Ադրբեջանի հետ նոր ռազմական լարվածության վտանգն առկա է եւ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի դրան։ Վարչապետը կրկին շեշտել է, որ Հայաստանում շարունակում են մնալ այն կարծիքին, որ Ռուսաստանն այդ հակամարտությունում որպես զսպող գործոն հանդես գալու լծակներ ունի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մեկ անգամ եւս ընդգծել է, որ հայկական կողմը կարևորում է Արցախի ներգրավումը բանակցային ձևաչափում։ Ես ասել եմ, որ կարող եմ բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Ես չեմ կարող բանակցել Արցախի Հանրապետության անունից, որովհետև Արցախի Հանրապետությունն ունի դրա համար ընտրված պաշտոնյաներ եւ կառույցներ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք կարևոր ենք համարում Արցախի ներգրավումը բանակցային ֆորմատում։ Մենք նվիրված ենք հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ջանքերին։ Այո, խաղաղ բանակցային ճանապարհով հարցի կարգավորումը կարևոր է։ Մենք համարում ենք, որ դա հնարավոր է, բայց մենք ասում ենք նաև, որ դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան մտնոլորտ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը իր գործողություններով եւ իր հռետորաբանությամբ հնարավորություն չի տալիս խաղաղության մտնոլորտը եւ հնարավորությունը եւ մենք համարժեք ենք լինելու իրավիճակի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դրական է գնահատել Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Տոնոյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է պատերազմի։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի որևէ սադրանքի դեպքում չի լինի, ինչպես երկու տարի առաջ ապրիլին, ու Երևանը կարող է եւ չդիմադրել իր ամբողջ ուժով հակահարված հասցնելու գայթակղությանը։ Նախարար Տոնոյանն ասել է նաև, թե Ադրբեջանին թող չթվա, որ Հայաստանը խաղաղություն խնդրողի դերում է, իսկ ռազմական նախաձեռնության մենաշնորը Բաքվինն է։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինենք ոչ միայն հակահարված տալու, այլ նաև մեր շահերից ելնելով առանձին հատվածներում հարցակվելու։ Դա դեռ պետք է ապրիլյան պատերազմի ժամանակահատվածում արվեր։ Այս մասին ասել է Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը։ Ահագին քայլերուն են կատարելու։ Առաջին հերթին պետք է սպային լիազորություններ տալ առաջնագծում որոշումներ կայացնելու առանց որոշում կայացնող սպայի հաղթանակ չի լինում, նշել է նա։ Արկադի Կարապետյանն գծել է, որ երկրորդ կարևոր քայլը պիտի լինի աշխարազորի ստեղծումը։ Արցախյան պատերազմում մենք ժողովրդով հաղթեցինք, ոչ միայն բանակով, նշել է նա։ Վերջին ամիսներին հայկական կողմը քանիցս հայտնել է ԼՂՀ շփման գծում ադրբեջանական ուժերի կൂട്ടակումների եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի նախիջևանյան հատվածի Չեսոկ գոտում առաջխաղացումների մասին։ Այս կապակցությամբ մեկնաբանելով իրավիճակը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը մասնավորապես նշել է. Մենք ինչպես նախկինում բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի այցելենք սահմանի եւ շփման գծի բոլոր այն հատվածները, որոնց վերաբերյալ տարածվում են հրադադարի խախտման տեղեկություններ։ Առաջնագծում կայուն իրավիճակը եւ կորուստների ցածր մակարդակը լավ հերանեկար է ստեղծում երկխոսության վերսկսման համար։ Մեր գրասենյակը շարունակում է կողմերի աջակցությամբ ճակատային գծի կանոնավոր մշտադիտարկումը, ինչը մեզ թույլ է տալիս կատարել մանդատով նախատեսված մեր խնդիրները, ասել է Կասպարշիկը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսmailյանը շնորհավորական ուղերձ է ստացել Մերզնեստրի Մոլդովական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Վիտալի Իգնատիևից Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես նշվում է. Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն անցել է ոչ դյուրին ճանապարհ պայքարելով սեփական պետականություն ունենալու իրավունքի ճանաչման համար եւ ակտիվորեն պաշտպանելով Արցախի ժողովրդի շահերը։ Այսօր ԼՂՀ արտգործնախարարությունն աշխատասեր եւ պատասխանատու դիվանագետների հուսալի եւ համախմբված թիմ է, որն ի վիճակի է լուծել ամենաբարդ արտաքին քաղաքական խնդիրները։ Մերզնեստրում բարձր են գնահատում մեր երկրների միջև օրեցոր ամրապնդվող սերտ մշակութային եւ հոգեվոր կապերը, որոնց պահպանման գործում առաջատար դերը պատկանում է արտաքին գործերի նախարարություններին, մասնավորապես ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Մարտունու եւ Շահումյանի շրջաներում հիմնականում ավարտվել է հացահատիկային մշակաբույսերի վերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում են մեր արտահասթիկային թղթակիցները։ Նախ լսենք Շահումյանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Շրջանի Ակնաբերդ համայնքում նախորդ տարի կատարվել էր 145 հեկտար աշնանացան։ Նշված մշակահողերից հավաքվել է 3105 ու 6 ցենտներ բերք, 1 հեկտարի բերքատվությունը կազմել է 21.4 ցենտներ։ Այդ մասին մեծ զրույցում նշեց շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի հավաքվել է 124 հեկտար աշնանացան ցորեն, ընդհանուր առմամբ ստացվել է 2907 ցենտներ բերք, ինչպես նաև 198.6 ցենտներ աշնանացան գարի։ Ըստ Խաչիկ Գալստյանի հաշվի առնելով անբարենպաստ եղանակային պայմանները, այս տարի շրջանում աշնանացյան մշակաբույսերից ստացված բերքի ցուցանիշը բարձր է։ Ցուցանիշը բարձր է նաև, եթե այն համեմատենք նախորդ տարվա բերքատվության ցուցանիշների հետ։ Խոսելով այլ մշակաբույսերից, Խաչիկ Գալստյանը տեղեկացրեց, որ շրջանի տարբեր համայնքներում արդեն սկսվել է կարտոֆիլի, կանաչ լոբու, պտուղ հատապտուղի բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Եղանակային պայմաններն ընդհանուր առմամբ անբարենպաստ են մշակաբույսերի համար։ Շրջանում գրեթե հատապտուղ չի հավաքվել, միրգը եւս քիչ է։ Սրանք պայմանավորված են գառնանը տեղացած հորդարատ անձրևներով, ինչպես նաեւ եղանակային այլ անբարենպաստ գործոններով, տեղեկացրեց գյուղատնտեսության պետական բաժնի վարիչը։ Խոսելով մեղվապահության մասին Խաչիկ Գալստյանը նշեց, որ եղանակային պայմաններն առայժմ բարենպաստ են մեղրի բերքատվության համար։ Ենթադրվում է, որ մեղրի լավ բերք է ստացվելու։ Այժմ լսենք Մարտունու շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանին։ Ժողովրդակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի տեղեկատվության համաձայն շրջանում արկա է 15550.9 հեկտար գրքահավաքի ենթակա տարածք։ Հանձվել է 14975.8 հեկտար տարածք, ստացվել 330077.8 ցենտներ համախառը բերք, հեկտարից 22 ցենտներ միջին բերքատվությամբ։ Այս տարի կարգտահարությունից 100%-ով վնասվել է 430 հեկտար ծորենի, 108.9 հեկտար գարու դաշտ երաշտից, 20 հեկտար ծորենի, 496 հեկտար գարուդաշտ, հրդեհի պատճառով 5 հեկտար ծորենի դաշտ։ Անմշակ խորագարի է հնդվել 210 հեկտար։ Պետական բահուստային հողերում այս պատճառերով չի հնդվել 2.5 հեկտար գարի։ Շրջանում շարունակում են նաև գարնանաթամշակաբույսերի բերքահավաքի աշխատանքները։ Կատարվել է 2242.3 հեկտար ցանց, հնդվել է 143 հեկտար հնդկա ծորենի դաշտ, ստացվել 1284 տետներ համախառաբերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը 9 տետներ։ Կտաված հանձվել է 361.2 հեկտար, ստացվել 3447.2 տետներ բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 9.8 տետներ։ Կակտահարությունից դժվել է 29.4 տետներ հնդկաթորենի 7.3 հեկտար կտավածի դաշտ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ավարտման փուլում են Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Ներկայումս ընթանում են ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքներ, բարեկարգվում են Բաքն ու Մարզադաշտը։ 1974 թվականից շահագործվող դպրոցը կապիտալ վերանորոգման չէր ենթարկվել։ Նշենք, որ դպրոցի տանիքին փոքր աստղադիտարան է կառուցվել։ Ստեփանակերտի համարինը դպրոցի վերակառուցումը ֆինանսավորել է ԱՄՆ-ի Հայաստան հիմնադրամ կազմակերպության բարերար Ջերի Թրփանջյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ Խարինտակ համայնքում էլ շարունակվում են արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման աշխատանքները։ Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ներկայացուցիչ Ռաֆի Հեկիմյանն ասել է, որ Ասկերանի եւ Շուշիի շրջաններում տեղադրումներն իրականացնելու համար իրենց կողմից ընդհանուր առմամբ տրամադրվել էր 400 000 եվրո գումար։ Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրմանը զուգահեռ նախագծման փուլում են գտնվում ֆոտովոլտային վահանակները, որոնք ևս պետք է տեղադրվեն առաջիկայում։ Ծրագիրը նախատեսված է ավարտել մինչև տարեվերջ, մանրամասնել է Ռաֆի Հեքիմյանը։ Ինչպես խոստացել էինք, շարունակում ենք անդրադառնալ գազասպարման ներտնային սպասարկման համակարգի մասին որոշմանը, համաձայն որի այսուհետ Արցախ գազի բաժանորդները պետք է տարեկան որոշակի գումար վճարեն ընկերությանը սպասարկման համար։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Մեր նախորդ թողարկումներում արդեն անդրադարձել ենք Արցախ գազի նոր պայմանագրերին, նրա առաջարկած նոր ծառայություններին ու դրա դիմաց պահանջվող գումարի չափին։ Այսօր մենք կանդրադառնանք պայմանագրի կետերից մեկին, այն է ծխատար խողովակների մաքրման աշխատանքներին։ Այս ծառայությունը տարիներ շարունակ մատուցում է բնակարանային շահագործման տնտեսությունն ու դրա վարձը ներառված է բնակվարձի մեջ։ Հետաքրքրական է, որ սպասարկման վճարի մասին որոշումն ուժի մեջ է մտել այս տարվա հուլիսի 1-ից, բայց այն դեռևս չի հանվել բնակվարձի գումարից։ Ստացվում է, որ միևնույն ծառայության համար մարդիկ պետք է վճարեն եւ բնակարանային շահագործման տնտեսությանը եւ Արցախ գազին։ Այս խնդրի բարձաբանման համար մենք դիմեցինք Ստեփանակերտի բնակարանային շահագործման տնտեսության տնօրեն Արմեն Ավաքյանին ինչ ծառայություն եք դուք մատուցում եւ այդ ծառայության որ մասնաբաժինն է այսուհետ ուզում իր վրա վերցնել Արցախ գազը։ Ասեմ, որ միջև այսօր մենք իրականացրել ենք օթափողիչ եւ ծխատար անցքերի մաքրման եւ ստուգման աշխատանքները եւ սորել իրականացնում ենք։ Տեղյակ չեմ, որ ինչ որ նոր սակագներ կա Արցախ գազի կողմից պիտի իրենք խոսակցություն եղելա որ որոշ շենքերի ծխնելուզների եւ օթափողի շանցքեր պետք է մաքրի Արցախ գազը բայց իրականում այսօր հլը չկա այդ ծառայությունը միջև այսօր մաքրում է բշուտը Բնակվարձը, որն իր մեջ ներառում է նաև ծխատար խողովակների մաքրման աշխատանքները, Արմեն Ավակյանի խոսքով կազմում է բնակելի տան 1 քառակուսի մակերեսի դիմաց տարեկան 12 դրամ այդ ծառայությունները ծխնելուզների հետ կապված մտնում է այդ սահմանների մեջ։ Դրա մեջ մտնում է եւ տանիքի մասնակի վերանորոգում, եւ օթափողիչ անցքերի ստուգում եւ մաքրում, եւ աստիճանավանդակների մակրոն, նկուղի մակրոն եւ ներքին էլեկտրոցանցերի կամ թեթե աշխատանքները։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչի հետ կլինի պայմանավորված այս փոփոխությունը, ասենք հնարավոր է բողոքներ են ստացել ձեր հաստատության վերաբերյալ։ Չեմ կարծում տենց, որ բողոքներ ենք մենք ստացել, մենք մեր աշխատանքը պատշաճ իրականացնում ենք, չգիտեմ, ինչ հանգամանքներից ելնելով այդ փոփոխությունները հələ չեն եղել, ես ցանոթ չեմ։ Պետքա լներ, մենք բանակցել ենք Արցախ գազի մասնագետների հետ, բայց մինչև այսօր այդ փոփոխությունները չկան։ Ծխատարերի մաքրման աշխատանքների կազմակերպման մեխանիզմը մինչև այսօր իրականացվում էր հետևյալ կերպ ստուգում է Արցախգազը, դրանից հետո ներկայացնում են մեզ կամ բնակիչները, որ այս կամ այն պատճառներով օթափողիչ եւ ծխնելու զերը լավ չեն աշխատում, մեր մասնագետները տղում ուսումնասիրում են եւ մակրոմ հետեւյալ հասցեի ծխնելուզը կամ օթափողիչ անցքը։ Եթե բնակիչը մեզ դիմում է, դա անվճար է։ Եթե պարտադիր ստուգում մաքրման աշխատանքները ֆինանսավորումը քաղաքապետարան։ Բնակիչի կողմից ոչ մի գումար չկա։ Մենք կշարունակենք ուշադրության կենտրոնում պահել ներտնային սպասարկման համար սահմանված այս նոր վճարների խնդիրը, քանի դեռ այն մտահոգում է մեր հանրությանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 34-ից 39 աստիճան։